Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական հիմնական թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Ադրբեջանի կողմից փորձ է արվում բանակցությունների բացակայությունը բարթել Հայաստանի վրա։ Լրացել է Դիզակշին Փակբաժնետիրական ընկերության կազմավորման 1 տարին։ Սոցիալայությունների գլխավոր նպատակներից մեկն է բնակչության խոցելի խավերի նյութական եւ բարոյական աջակցություն ցուցաբերելը։ Հանրային հեռուստառադիոընկերության մի խումբ լրագրողներ ապարգևատրվել են Մայրական երախտագիտություն մեդալով։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին Վերջին շրջանում իրար հաջորդած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումների պարբերականությունը թեկուզ եւ ոչ պաշտոնական ձևաչափում որևէ տեղաշարժ արցանագրելու տպավորություն է ստեղծել, բայց Երևանից ու Բաքվից հնչող հայտարարությունների ոգին շուտով փոխվեց։ Ինչ փուլում է այսօր գտնվում բանակցային գործընթացը, Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Դիտարկելով Փաշինյան-Ալիև եւ Նացականյան-Մամեդիարով հանդիպումներին հաջորդող հայտարարությունների բնույթը կարելի է կարծել, թե սկզբնական շրջանում երկու երկրներն էլ գոհ էին այդ հանդիպումներից։ Մենք ականատես եղանք լավատեսական հայտարարությունների եւ շատերից զարմացնում, ինչ որտեղ անհանգստացնում էր հատկապես Ադրբեջանից հնչող լավատեսությունը։ Բայց որքան ջեր մերթվում սկզբնական հանդիպումների ու հայտարարությունների ոգին, նույնքան խիստ եղան իրադարձությունների զարգացում, իրադարձությունների զարգացումները։ Մասնավորապես Փաշինյանի հայտարարությունը, թե մենք չենք կարող քննարկել, ընդհանրապես չենք կարող նույնիսկ քննարկել տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, անմիջապես մեկնաբանվեց հարևան երկրի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Դժվար է հասկանալ պարոն Փաշինյանի տրամաբանությունը, հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների անկյունակարը հենց հայկական զինուժի դուրսբերումն է Ադրբեջանի բռնազավթված տարածքներից, ասված է հայտարարության մեջ։ Նույն ոգու եւ տրամաբանության մեջ էին նաեւ Փաշինյանի Բեռլինում տարած հայտարարությունն ու դրան հաջորդած Բաքվի արձագանքը։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք դարձյալ փակուղի է մտել հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով կարգավորելու գործընթացը։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանի տեսակետով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է դիտարկել երկու հարթությունում փակուղի չի մտել, որովհետև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհակահաղականությունը գտնում է երկու հարցություն։ Մեկը բուն կարգավորումն է, որտեղ տեսանելի ապագայում դժվար թե լինեն զարգացումներ, նախ եւ առաջ Արցախ մասնակից չէ այդ գործընթացին, իսկ առանց դրան հնարավոր չէ կարգավորման հասնել համապարփակ։ Երկրորդ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր ռևանշիստական, այսպես կարծր հայատյաց քաղաքականությունից։ Լավ, նույնիսկ եթե վերականգնուի բանակցային լիարժեք ձևաչափը, ինչի մասին մենք պիտի խոսենք Ադրբեջանի հետ, թե ոնց ենք վերադառնում իրենց կազմ, անտրամաբանականը եւ լուրջ չէ։ Հետևաբար, եթե այս հարթությունում չկա որևէ դերևս առաջընթացի համար հիմք, բայց երկրորդ հարթությունում տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանման ուղղությամբ սա էլ է նույնպես շատ կարեւոր ուղղություն եւ այստեղ այդ հանդիպումները նույնպես նպաստում են, որպիսի պահպանվի այս ամենը։ Հետևաբար միշտ դիտարկեք այդ երկու հարթությունը։ Տարածաշրջանի աշխարհակաղակական ներկայրադրությունը կայունություն է պահանջում, թե որքան կտևի այն եւ հետագայում ինչպես կզարգանան իրադարձությունները հայտնի չէ։ Վերլուծելով Բաքվի քաղաքականությունը այս հարցում Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը այսօր Պանորամա AM կայքի հետ հարցազրույցում այն կարծիքն է հայտնել, թե Ադրբեջանի կողմից փորձ է արվում բանակցությունների բացակայությունը բարթել Հայաստանի վրա։ Սկզբում ոչ պաշտոնապես տեղեկատվական արտահոսքերի եւ հոդվածների տեսքով իսկ հետո պաշտոնապես սկսեցին շրջանառել այն թեզը, որ իբր Հայաստանի Հանրապետությունն սկսում է հրաժարվել բանակցություններից։ Իսկ թե սա ինչ է նշանակում, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար էլ հստակ է, եզրահանգել է Տիգրան Աբ รา Համյանը նշելով, որ այդ պիսով իսկ Ադրբեջանը ամուր հիմքեր է նախապատրաստում իրավիճակը կտրուկ սրելու համար։ Դրա դիվանագիտական կողմն է ապահովում։ Թե դա որ փուլում կօգտագործի, կախված է առաջիկայում տեղի ունենալիք տարբեր մակարդակներով հանդիպումներից եւ դրանց ընթացքից։ Յու Լուլավանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին շրջանում մամուլում շատ են շրջանառվում Հայաստանի վարչապետի այն խոսքերը, որ ինքը բանակցում է Հայաստանի ժողովրդի անունից, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, ովքեր իրեն այդպիսի մանդատ չեն տվել։ Մեկնաբանելով Փաշինյանի խոսքերը, վարչապետի մամլոցարայության պետ Վլադիմիր Կարապետյանը մասնավորապես նշել է. Մենք ունենք պատասխանատվություն մեր մասով եւ մեր մասով մենք իրագործելու ենք այդ պատասխանատվության չափը այն մասով ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ ունի մանդատ ժողովրդի կողմից, այդ մասով ինքը իրագործելու է։ Հենց հարցի այդ պատասխանատվության մասը ավելի առադառնա Լեռնային Ղարաբաղի հարցերին, այստեղ վերջանում է իր պատասխանատվությունը, առաջանում է բանակցություններին մասնակցելու ամենակարևոր կողմերից մեկի Լեռնային Ղարաբաղի լիազոր ներկայացուցի մասնակցությունը։ Այսինքն վարչապետը ներգրավելու է այնքան, ինչքան բանակցային կողմ Հայաստանը ներգրաված է բանակցություններում։ Լրացել է Դիզակշին Փակ բաժնետիրական ընկերության կազմավորման 1 տարին հերախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Այն գործում է հաջորդի շրջվարչակազմի ներքո, կատարելով շրջանի համար մի շատ կարևոր աշխատանքներ։ Սպասարկման ոլորտը ընդգրկում է տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման, բարեկարգման եւ սպասարկման, շրջանի գյուղերի ջերամատակարարման, ինչպես նաեւ բնակավայրերի սանիտարական մաքրման, աղբանման եւ կանաչապատման ուղղությամբ տարող աշխատանքները։ Նոր կազմավորված ընկերությունը աշխատանքները իրականացնում է երեք բաժինների միջոցով, որը իր մեջ ներառում է կոմբինատ ծառայության, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման, տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման, բարեկարգման եւ սպասարկման ոլորտները, նշեց Եզակշիփակ բաժնի տեղական ընկերության տնօրեն Վալերի Գևորքյանը։ Կարևորելով տեղական նշանակության ճանապարհների դերը շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, միջոցները ձեռնարկվել տեղական նշանակության մի շարք ճանապարհների վերանորոգման, խճապատման ուղղությամբ։ Ընկերության կողմից կատարվել է նաեւ յուղամիջյան փողոցների ծրագրի սովետական աշխատանքներ։ Փողոցային լուսավորման աշխատանքները իրականացնել Հադրուտ Կարմիր շուկա ճանապարհի Աժոխ եւ Տրախտի գյուղերի տարածքներում։ Հադրուտ քաղաքում վերանորոգվել է հետիոտի համար կառուցված կարմուճը։ Ամրացվել են շուրջ 240 մետր հենապատեր։ Լուրջ ուշադրություն է դարձել բնակչության ջրամատակարարման եւ ջրհեռացման աշխատանքներին։ Աշխատանքները տարվել նաեւ կանաչապատման ուղղությամբ, որը իրականացվում է հիմնականում Հադրուտ քաղաքում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սոսարայությունների գլխավոր նպատակներից մեկն էլ բնակչության խոցելի խավերին նյութական եւ բարոյական աջակցություն ցուցաբերելն է։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շուշիի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Շուշիի շրջանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Մանանագով Մաչաձեն, գործակալության արժեք ծառացած խնդիրները լուծվում են պետության կողմից հաստատված սոցիալական ծրագրերի միջոցով։ Հանրապետության կառավարության որոշմամբ շրջանում բնակվող Արցախյան պատերազմի հաշմանդամների, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին եւ հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամներին հավասարեցված անձանց Այդ բյուջեի հաշվին պետական տոն օրերի կապակցությամբ տրամադրվել է ֆինանսական օգնություն։ Ամենամսյա դրամական օժանդակություն է ստացել երկու եւ ավելի զոհ ունեցող երկու ընտանիք։ Առաջին խմբի մեկ հաշմանդամի տրամադրվել է տիկնացայլակ, ուղեզգիրը տրամադրվել Արցախյան պատերազմի երկրորդ խմբի 1 հաշմանդամին Հայաստանի Հանրապետությունում աչքի պրոթեզ տեղադրելու նպատակով։ Կառավարության որոշման համաձայն զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին եւ երկրորդ խմբերի 63 հաշմանդամի ընտանիքի տրամադրվել է օգտագործած էլեկտրաէներգիայի եւ բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանն այսօր Մայրական երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրել է հանրային հեռուստարադիոընկերության մի խումբ լրագրողների։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Լրագրողի մասնագիտությունը անշուշտ ամենահետաքրքիր ու միաժամանակ ամենաբարդ մասնագիտություններից է։ Այո, հենց լրագրողի աշխատանքի շնորհիվ է հանրությունը կարողանում այս կամ այն իրադարձությանը թեկուզ երևութական առումով ականատես լինել։ Հենց լրագրողի աշխատանքի շնորհիվ են բացահայտվում մարդկային կերպարներ, ում մասին պատմելը պահանջված է, որոնց հանրությունը պիտի ճանաչի։ Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը ողջվում է հետևողաբար դիտարկում է լրագրողների աշխատանքը։ Ահա թե ինչու այս անգամ գազམ་ակերպության կողմից մայրական երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրվողները հենց մեր գործընկերներն են։ Հասմիկ Միքայելյանը նրանց աշխատանքը որակում է այսպես. Ձեր անցած ուղին, մեր անցած ուղին շատ հարուստ է, շատ անհրաժեշտ աշխատանք եք տանում դուք եւ այն ինֆորմացիան, այն տեղեկությունը, որը մենք ստանում ենք ձեզնից, դա շատ կարևոր է մեր կյանքի համար, մեր ամենօրյա կյանքի համար։ Եվ ես առանձնապես ընդգծում եմ այս տարիների ընթացքում 16 թվականի ապրիլյան օրերը։ Հերոստատեսության կյանքում իրենց ունեցած ավանդի համար Մայրական երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրվեցին Հանրային հերոստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Արսեն Արստամյանը, ընկերության գործադիր տնօրեն Մերի Դավթյանը, Հանրային ռադիոյի լրագրող եւ ռուսական Վեսնիկ հերոստահաղորդաշարի խմբագիր Սերան Կարապետյանը, իսկ երիտասարդ լրագրողներից ապարգևատրվեց Ինա Պետրոսյանը, ով Հասմիկ Միքայելյանի դիտարկմամբ անխոնջ աշխատում էր ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Շնորհակալություն։ Մայրերի երախտագիտությունը, մայրերի լավագույն փորձարկությունները ձեզ առողջ լինեք եւ խաղության մեջ ծառայեք։ Իսկ Աստված չունի, եթե պետք է առաջնագիծ գնալ պատերազմի ժամանակ, թող բոլոր փամփշտները հերո հերո պայթեն մեզնից ձեզնից։ Պարգևատրվածներն իրենց առանձնահատուկ շնորհակալությունը հայտնեցին գազམ་ակերպությանը նման վերաբերմունքի ու բարձր գնահատականի համար։ Հանրային հեռուստարադիոընկերության գործադիր տնօրեն Մերի Դավթյանի համար սա այն հազվագյուտ դեպքերից է, երբ բարերը բռունցքվել էին, սրտի թրթիրներն ու արդյունքախառն հայացքն ավելի քան խոսուն էին։ Մայրական երախտագիտությունից վեր պարգև դժվար է որ լինի։ Բարերը մի քիչ նման պահերին չեն հերիքում, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Մենք ձեզ հետ ենք, հուսամ դուք էլ միշտ մեզ հետ։ Պարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Ընթացիկ տարվա հունիսին ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների համադաշնության Գոնիֆայի նախաձեռնությամբ Արցախում կայանալիք ֆուտբոլային միջազգային մրցաշարին ընդառաջ Ստեփանակերտում հանրապետության գլխավոր մարզադաշտում շարունակվում են Արցախի հավաքականի կազմի ընտրության խաղերը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Չճանաչված պետությունների միջազգային ֆուտբոլային մրցաշարում Արցախը ներկայացնող հավաքականի կազմի ընտրության խաղերը Արցախցի լավագույն ֆուտբոլիստների մրցապայքարը միաժամանակ մարզական ներուժի ստուգատես է։ Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտում վաղ առավոտից մեկնարկած շինարարական երրոն աշխատանքների ու ֆուտբոլիստների լարված խաղին հետևում են նաև մարզական ոլորտի գերատեսչական ղեկավարությունն ու պատասխանատուները միաժամանակ քննարկելով ու ճշգրտելով մրցաշարը բարձրակարգ կազմակերպելուն միտված առաջիկա աշխատանքները։ Այսօրվա խաղի ավարտից ու արդյունքների ամփոփումից հետո մեզ հետ ճեպազրույցում ֆուտբոլի Լեռնային Արցախ ակումբի գլխավոր մարզիչ, սպորտի վարպետ Սլավա Գաբրելյանը մանրամասնել է, թե ինչ փուլ է մտել հավաքականի կազմման ընթացքը։ Լեռնային Արցախակոմբի ֆուտբոլիստները հավաքականի կորիզն են կազմում, բայց մենք հրավիրել ենք լիգայի խաղացողներից, Ղարաբաղի առաջնություն խաղացողներից լավագույնները ընդգրկել ենք թիմի հետ, որ լավագույնները ճոկենք հետագայում հավաքական անդամ դառնալու համար։ Առաջի հավաքն ա եղել, հիմա պարապմունքներ ա շարունակվում։ Մենք ուզում ենք իմանանք Արցախում քանի ֆուտբոլիստ կարող է իրենց խաղային մակարդակով ընդգրկվի հավաքականի մեջ։ Առաջի этаպը է դա։ Սլավա Գաբրելյանը մեզ հետ զրույցում բացահայտեց նաև թե երբ հայտնի կլինի միջազգային ֆուտբոլային մրցաշարում Արցախը ներկայացնող հավաքականի կազմը։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին, ինձ թվում է ապրիլի վերջին։ Գազམ་ակերպչական առումով բոլոր հարցերն են դրական պատասխան ատվում։ Մենք մեր մարզման process-ը պլան ինչ որ ներկայացրել ենք, միջի հիմա հաջողվել է այդ բոլորը իրականացնել։ Իդեպ արցախցի ֆուտբոլիստների հետ ներկայումս մարզվում են նաև 3 սենեգալցի ֆուտբոլիստներ, ովքեր առաջիկայում կխաղան արցախյան տարբեր ակումբներում։ Շվեյցարացի գործընկերները, որոնք կազմակերպում են Արցախի առաջնությունը, իրանք են ուղարկել, որ այդ մարդիկ ստե մարզվեն եւ թիմերը ուժգացնեն։ Սենեգալից են երեքն էլ։ Լավ է խաղում։ Իրանք անցած տարի արատում են եղել, առաջին լիգայի թիմերում են խաղացել։ Մեր լավագույն ֆուտբոլիստների նման ված չեն։ Եկեն էստե պարապում են Ղարաբաղի տարբեր թիմերից են խաղալու։ Հիմա մեր հետ մարզում են, քանի որ ոչ մի թիմ չի պարապում։ Իրանք մնում են ստե մարզում են, հետո իրանք տարբեր թիմերից խաղալու են Ղարաբաղի առաջնությունը։ Պատասխանելով այն հարցադրման բացմանը, թե ինչ արդյունքների է ձգտելու Արցախի հավաքականը եւ ինչպես, գլխավոր մարզիչը կարծիք հայտնեց, որ իրենց նպատակադրման բարձրագույն սանդղակին հասնելու եւ ապագա ընտրանին ուժեղացնելու նպատակով հայկական այլ ակումբներից ֆուտբոլիստներ հրավիրելու անհրաժեշտություն են ունենալու։ Եթե մենք զգանք, որ մենք Հայաստանի բարձրագույն խմբի ֆուտբոլիստների կարիք ունենք, ու ինձ թվում է, այո, մենք կարիք ունենանք, որ այսպես նայում եմ, հավաքական ուժեղացնելու համար այդ գործընթացները սկսվելու է մարտի վերջին ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Մարտահրավերը ընդունել ենք, պատրաստ ենք, բայց մենք ուզում ենք լավագույն երյակ Հավելենք, որ այս տարվա հունվարի 27-ին Կրակովում Կոնիֆայի ամենամյա ընդհանուր ժողովի շրջանակներում Արցախում անցկացվելիք ֆուտբոլի առաջնության վիճակահանությանը մասնակցել է նաև Արցախի պատվիրակությունը։ Արդյունքում հայտնի է, որ մրցաշարում, որն անցկացվելու է արդեն 4-րդ անգամ, Արցախի ընտրանին անդրանիկ հանդիպումն ունենալու է բրիտանական թակավորության կազմի մեջ ինքնավարության կարգավիճակով մտնող Մեն կղզու ֆուտբոլիստների հետ։ Հաջորդ դեղ խմբում արցախցիների մրցակիցը Աֆրիկյան Տանզանիա պետության կազմում ինքնավարություն ունեցող Զանզիբար երկրամասի հավաքականն է։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հունվարի 29-ից փետրվարի 4-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 26 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 6, տեխնատին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 13 արտակարգ դեպք։ Այդ թվում դրան 66, վերելակի 62 դեպք։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 1 դեպք է գրանցվել։ Նշված Բավարար դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն, հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անապատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցելսիուս 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։